บุ๊กทูหกชิสต์อ่านและเขียน บรานเย อินพิซานเย ผมอ่านเบรม ผมอ่านจดหมายเบรมเชอร์โค ผมอ่านคำศัพท์ berem besedo ผมอ่านประโยค berem stavek ผมอ่านจดหมาย berem pismo ผมอ่านหนังสือ berem knigo ผม อ่านเบรมคุณอ่านเบรชเขาอ่านเบรผมเขียนพิชมผมเขียนจดหมาย Piszem czerko. ผมเขียนคำศัพท์ pišem besedo ผมเขียนประโยค pišem stavek ผมเขียนจดหมาย pišem pismo ผมเขียนหนังสือ p i ช e m knjigo ผมเขียน พี s ชม คุณเขียน พี s ชช เขาเขียน พี s ช